อืมอืมเห็นเราเห็นเวลาเขาตั้งให้เราตั้งนู่นสิบห้านาฬิกานู่นนะอะโอ้โห เอาจนเต็มอิ่มเลย เอายังเสียดายเวลาอยู่ ยังเหลือเวลาเท่าไหร่อีกเหลือเวลาชั่วโมงกว่าใช่ไหม สิบห้านาฬิกาเหลืออีกเท่าไหร่อ่า เอา ตอนนี้ใครใครจะเอา ใครจะไม่เอาเอาใครสนใจอืม่นี่นี่นี่นี่เป็นนักศึกษาอยู่นี่เหรอ ที่สองอยู่ดอนเหรอที่ไหน อยู่คอมพนมอยู่ชนบุรีอยู่ที่ไหนสีสเก็ตเนี่ยฮะนครปฐมนักศึกษาอยู่ในนี้ มีกี่หมื่นอาจารย์วันดีนักศึกษามีกี่หมื่นอยู่ในนี้ ฝ่าฝูงคนมาเป็นหมื่นมาพูดให้คนสิบกว่าคนฟังเนี่ยอย่าไปขยับให้ขยับ อย่าไปยืนอย่าไปขยับอยู่กับที่ฐานบ้างศีลบ้างภาวนาบ้าง เอาให้ครบวงจร ไม่งั้นพัฒนาไปไม่ทันเขาดอก ไม่ทันเขาไม่ทันใคร ไม่ทันกิเลสในใจของเราไม่ทันมันดอก พัฒนาไม่ทัน การทำบุญก็เหมือนกันน่ะ เหมือนอย่างที่วัชรธรรม เราพยายามจัดอบรมเนี่ย สามวันสองคืน ปรากฏว่าคนไม่ค่อยชอบหรอกเขาชอบวูบวูบไปทำบุญเช้าหนึ่งแล้วก็จบวูบไปทำบุญเช้าหนึ่งแล้วก็จบ แล้วไม่ได้อะไร วิธีการฝึกฝนตัวเองก็ยังไม่ได้เลย ความตั้งหน้าตั้งตาตั้ง อด ตั้งทนตั้งอะไร ก็ยังไม่ได้ตั้งเลยเขาชอบแค่นั้นแหละ เอาไปมัดแก้วสามวันสองคืนเนี่ย ตายพอดีเมื่อวานเนี่ย มีอบรมที่วัจรธรรม มีทุกเดือน มีทุกเดือนสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์เดือนละครั้ง สามวันสองคืน อาจจะทวนกระแสกับพวกเราบ้าง แต่อันนั้นมันค่อนข้างเด็ดขาดจริงจังคนที่ไม่กล้าจริง ๆ ก็ไม่กล้าเข้าไปดอกกลัวทนไม่ได้ กลัวอดไม่ได้ กลัวทนไม่ได้ บางทีทักพาฉันมือเดียว ปกติกับสมาทานศีลแปดอยู่แล้วศีลแปดก็เช้าชั่วเที่ยง หลังเที่ยงไปแล้วกินข้าวไม่ได้อะ ทานอาหารไม่ได้ แค่นี้เราก็กลัว แต่มันได้บุญน่ะพุทธเจ้าท่านสอนพอดีพอดี วิธีการพอดีพอดี ไม่ใช่วิธีการที่ทรมาน วิธีการทรมานพระองค์ทำมาหมดแล้ว มันไม่เห็นได้อะไร ทรมานกาย แต่ต้องการธรรมะที่ใจเหตุผลมันไม่ไม่เข้ากันทรมานกาย แต่ต้องการธรรมะที่ใจพระองค์จึงทรงตำหนิ อัตกิลมัฐานโยกอัตกิลมัฐานโยกทำจนตายก็ไม่ได้อะไร มันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้น มันไม่เป็นเหตุเป็นผล แล้วก็ประกอบตนสะดวกสบายเกี่ยวกับเรื่องกามที่เรียกว่ากามสุขัรเลการนโยกอยู่สะดวกสบายจนตายก็ไม่ได้อะไร เคยได้ยินไหมไอ้ลูกของเศรษฐีสามคนนั่นพ่อแม่เขารวยมากเขาไม่ต้องทำมาหากินอะไร ไม่ต้องลำบากกับงานกับการกับอะไรแล้ว วันวันเขามีแต่ไปเที่ยวสนุกไปเล่นกัน มีเพื่อนสามคนสี่คนอ่ะ วันวันเขามาเจอหน้ากันแล้วเป็นไงเพื่อน วันนี้เราจะมีความสุขกับอะไร ไปเที่ยวตรงไหนไปกินตรงไหน ร้านไหนอะไรตัวอะไรยังไงเนี่ยปรึกษาหาแต่ความสุขแน่ไม่ต้องทำมาหากินเขาเป็นลูกเศรษฐีสมบัติเขาเนี่ยกินจนตายก็ไม่หมด ไม่ต้องทำมาหากินอะไร ในที่สุดก็ไปเอาสมบัติที่พ่อแม่มีนะมาผลาญชีวิตของตัวเอง ไอคนหนึ่งเขาเสนอขึ้นมาเฮ้ยเพื่อน เรามีทรัพย์เราไม่อดเนะี่ยอ่าเราไปจ้างลูกเขาเมียใครกับตามมาบำรุงบำเรอตลอดชีวิตของพวกเรา อยู่หมัดไอคนนี้ที่เสนอไปเขาก็ใช้ชีวิตเขาเป็นประจำอยู่อย่างนั้นตายแล้วลงนรกทั้งหมดเลย นะ เอาทรัพย์ของพ่อของแม่มาทำลายชีวิตของตัวเองให้ลงนรกนี่ไอ้ที่มามาพูดคาถาคนละคำทุสนะโสเนี่ยที่หลวงตาท่านเทศนั้นไปตกนรกในนรกนั้นหม้อหม้อหม้อนรกลึกจากปากหม้อไปถึงก้นหม้อเนี่ยสองหมื่นปี เวลาน้ำมันเดือดนะ จากก้นหม้อมาถึงปากหม้อเนี่ยสองหมื่นปี เวลามันเดือดมา แต่ละรอบแต่ละรอบ ตั้งใจว่าจะตั้งใจว่าจะพูดธรรมะนะว่า โอ้ พวกเรามีทรัพย์นะ มีชีวิตมีโอกาส แต่เราไม่ทำ เรามจะประมาททำความชั่วช้าลามกอย่างนั้น อย่างนี้ ต่อไปนี้พวกเราเข็ดลาบแล้วเราพ้นจากนี้ไปเราจะไม่ทำความเลวเราจะสร้างแต่คุณงามความดี ตั้งใจว่าจะพูดคนละหนึ่งคาถาหนึ่งคาถามันพูดไม่ได้โผล่ขึ้นมาว่าทุกจมลงไปแล้วสองหมื่นปี โผล่ขึ้นมาอีกสองหมื่นปีมันจะมาโผล่ไอ้คนหนึ่งก็จะพูดได้สะ อีกคนหนึ่งว่าจะพูดก็ได้นะอีกคนหนึ่งว่าจะพูดก็ได้โส ได้แค่คนละคำนี่บำรุงบำเรอกาม กามมาสุขาริการนโยกไม่มีคุณมีแต่โทษ หากเราติดมันเฉยๆเท่านั้นเองเราไม่ได้ต่อสู้มัน เรามีความสุขถ้าหากเราต่อสู้ มีความสุขแบบคนฝืนนี่แหละ ฝืนเรื่องของกิเลสตัณหาในหัวใจของเรานะความอยากในใจนะความอยากในใจมันสำคัญนะตัณหามันแทรกอยู่ในนั้นนะ่ะ มันมีตัวไหมมันไม่มีตัว มันมีแต่กิริยาอาการแสดงพอเวลาเราแก้ออกหมดหายหน้าไปเลย ไม่มีซากให้เหลืออยู่เลยแหละ ัณหามีแต่กิริยาอาการไม่มีตัว คือกิริยาอาการที่เลวของใจของเราเอง ใครสร้างให้เราไม่มี ใครทำให้เราไม่มี มันเกิดขึ้นมาเองเราทำขึ้นมาเอง ตัณหาในหัวใจ ทุกคนถ้าหากบริสุทธิ์ไม่มีใครมาเกิด ด้วยเหตุที่เราไม่บริสุทธิ์นั่นแหละ ตัณหามันพาให้เราไม่บริสุทธิ์ พาเรามาเกิด ทุกคนอยากบริสุทธิ์ แต่เนื่องมื่อมันติดมาแล้ว เราไม่พยายามจะไม่พยายามล้างบ่อที่สุดไม่ได้ปัญหามันแทรกทุกระยะ ทุกเวลาในหัวใจของเรา เราไม่ศึกษาเรื่องเหล่านี้เราไม่รู้จัก เราไม่รู้จักเราก็ประมาทเราก็มัวเมาเราก็มักง่ายอย่างนั้นทำชีวิตสะดวกสบายเหมือนไอ้ลกเศรษฐีทุกสานาโสนั่นนะนะไอ้คนที่ได้ยินคาถานี่คือ พระเจ้าประเสนทิโกศลสินี่เรื่องมันเนี่ยพระเจ้าประเสนาทิโกศล กำลังจะทำประดารกรรมไปชอบเมียเขา มีวันหนึ่งพระเจ้าประเสนสุขเขานั่งนั่งช้างทรงช้างเรียบพระนคร เห็นหญิงนางหนึ่งนี่งามงามใบหน้า เหมือนพระจันทร์ว้าบมาทางหน้าต่างติดใจพระเจ้าประเสนทิโกศล ไปดูไปดูให้อามาตไปดู ถ้าโสดเอามาให้เรา ถ้ามีสามีเอาสามีมาให้เรา ให้เอาสามีมารับใช้ เขาไปดูแล้วมีสามี เอาสามีมารับใช้ เพื่อจะจับผิดและจะฆ่ายึดเมียพระเจ้าประเสียนทีโกศลกำลังทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านเรียกว่าประดารกรรม ดาระแปลว่าเมีย เมียของคนอื่นประแปลว่าอื่นประดารกรรมทำกรรมกับเมียของคนอื่นพระเจ้าประเสียนทีโกศล แล้วก็พูดถึงว่า พระเจ้าพระยาประสิทธิ์หน้าที่กศลพอได้ยินเสียงประหลาดนี้แล้วกลัวกลัวแล้วพยายามบูชายันทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะรักษาชีวิตไว้ เขาเชื่อว่า ถ้าบูชายันแล้วเนี่ยชีวิตจะรอดได้ เอาช้างร้อยตัวม้าร้อยตัว ทาสีร้อยคน ทาสาร้อยคนเอามาฆ่าในลานหลวงเขาเรียกว่าบูชายันเขาเรียกว่า พระเจ้าประเสนาทีกศลถูกนางมัลลิกาเนี่ยมเหสีนี่ดาเอา พระราชาโง่ทำไมยังมีชีวิตอยู่คนเดียว ทำไมเอาคนอื่น สัตว์อื่นมาฆ่า เป็นร้อยๆ เป็นพันๆอย่างเงี้ย พระราชาโง่ พระศาสดามีทำไมไม่ไปเฝ้าท่านทุนางมาริกาดานางมาริกาเป็นคนฉลาดนะนะเสร็จแล้วพระเจ้าประเสีินสิบสองก็ไปเล่า ถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยยกนิทานนี้มาเล่าให้ฟัง ทีนี้พระเจ้าภาษีนั้นที่โกศลกำลังจะทำพระดารกรรมพอดี ก็เลยนึกกลัวก็เลยยกโทษให้ ยกโทษให้กับนายคนนั้นน่ะที่มาหาเรื่องที่จะที่จะฆ่าเขาและจะยึดเมียนะยกโทษให้เขาไปอยู่ให้อาโหสิกรรมให้กับเขาอยู่เย็นเป็นสุขธรรมหากินได้สะดวกสบายต่อไป เกือบแล้วพระเจ้าประเสียนทีโกศลเกือบทำพระดารกรรม มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ เรื่องต้องเกี่ยวข้องกับบุญกับบาป กับนรกกับสวรรค์นะมันเป็นเรื่องระดับความสุขความทุกข์ในหัวใจของเรานี่อแปลว่าอะไรจำไม่ได้หลวงตาท่านเป็นมหาเนี่ยท่านว่าชัดชัดชัดชัดท่านจำได้เราแปลไม่ได้ดนู่นถามอาจารย์มหาไหน ไปไหนอ่ะนู่นนู่นนู่นถามอาจารย์มหานั่น เข้าใจอะไรไหม เข้าใจอะไรบ้างไหมที่หลวงพ่อพยายามพูดพูดมาเนี่ยเข้าใจอะไรบ้างไหมฮะไม่เข้าใจเลย แบบนี้มันจะทันทำได้ยังไงอ่ะฮะหืมท่านทำได้ยังไง ต่อไปอาจารย์วันดีต้องติ๊กหัวคอไว้ทำความสงสัย เป็นประเด็นนี้ ประเด็นนี้ ประเด็นนี้ประเด็นนี้ ประเด็นนี้ประเด็นนี้ เป็นการศึกษาเข้าไปในตัวไม่งั้นเราฟังส่งจิตไปไหนก็ไม่รู้แล้วมันไม่ได้อยู่กับคำฟังหรอก อย่าลืมว่าหลวงพ่อตั้งใจพูดนะ หลวงพ่อตั้งใจพูดจน หลวงพ่อลืมไอเห็นไหมหลวงพ่อไอไอหนักนะ เนี่ยอมยานี่ก็พอช่วยบรรเทาได้เนี่ย เป็นไข้หวัดหวัดมันหายไปแล้วยังเหลือไอร่องรอยของมันเนี่ย มีอะไรอีกไหมอาจารย์มันดี คืนนี้เราก็จะไปพักที่วัชรธรรม พระวยธรรมที่หลังเที่ยงคืนเราก็จะออกไปดอนเมืองอไปไปอินเดีย ไปอินเดียฮะเออเราเนี่ยมีมีแต่เขาลากไปดอก โดยสมัครใจเองไม่มีหรอก ก็ลากไปเอาใจลูกศิษย์ไป บางคนก็ไปซื้อตั๋วห้าคนหกคน แล้วก็มัดเราถ้าเราไม่ไปเขาก็จะทิ้งหมดสิ่งเหล่านั้นนะเขาจะทิ้งหมด มันไม่ใช่น้อยตังค์อ่ะเขาจะทิ้งทิ้งง่าย ๆ เนี่ย เรา ก็เลยไป เออเราไปเราได้ของเรา ใครไปใครได้ไม่ได้เราไม่รู้ แต่เราไปเราได้ของเรา คือเราได้ไปที่เขาชอบส่งตาาเยอะเลยอย่างเช่นว่า มีเรื่องทำจะดีแล้วเขาก็เจตนาที่อยากจะให้คนได้ทราบข่าวว่าเจ้าค่ะอืม แต่วิธีการก็คือเขาก็บอกข่าวเรื่องนี้แล้วเขาก็บอกว่า ให้ส่งต่อภายในวันนี้ให้ส่งต่ออะไรนะให้ส่งต่อข่าวนี้ภายในวันนี้แล้วจะได้บุญกุศลอะไรอย่างเงี้ยเจ้าเอาเขาก็ว่าเขาไปแล้วทีนี้เราฟังเราก็รู้เรื่องเลยนะ อืมก็ได้ทวงเข้าไปน้องบอกว่าไอ้คือไอ้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันมันไม่ควรที่จะไปหลงกับอันนี้คือเขาบอกวันนี้วันเดียว ถ้าส่งให้คนดีๆที่เราเคารพศรัทธาจะมีทั้งโชคทั้งลาภทั้งผู้ส่งและผู้รับก็ว่าไป ก็ว่าไป ไม่ไม่ควรจะไป ใช่มันจะมีกี่คนที่จะฟังแล้วก็วิจารณ์วิจัยแล้วก็ถือ แล้วก็ใคร่ครวญเอาสิ่งที่เกิดสาระประโยชน์ มันจะมีสักกี่คน ไปฟังคอยเอาเบอร์ก็มี ไปฟังคอยเอาลาบก็มี ไปฟังคอยเอาสมัครงานได้หรือไม่ได้ก็มี ไปฟังคอยขายที่ได้หรือไม่ได้ก็มี มันมีหลายฟังฟังเพื่อตั้งอกตั้งใจเข้าถึงสัจธรรม เพื่อเอาข้อธรรมไปปฏิบัติก็มีเยอะขึ้นชื่อว่าพุทธบริษัท ความลักลั่นของความรู้ของความเข้าใจ มันจะไม่เท่ากันก็ดูแต่บัวนะอุคติตันยูวิปจิตันยูเนยยะปะทะปรมะเนี่ยบัวติดขี้ตมขี้โคลนบัวกลางกลางน้ำบัวปริ่มเสมอน้ำบัวโผล่พ้นน้ำแต่ถ้าเราสนใจธรรมะของพระพุทธเจ้า สามารถต่อยอดให้ได้หมด ไม่ว่าคุณจะฉลาด จะโง่จะละเอียดยาขนาดไหนก็ตาม ขอให้สนใจธรรมะของพุทธเจ้าต่อยอดให้ได้ทั้งหมด อาศัยธรรมะเป็นแรงกระตุ้น ปรับพัฒนาชีวิตของตัวเองไปได้ทั้งหมด การเชื่อเหล่านั้นเราใส่ไปก็ว่าไปก็ทำไป เราก็ดูดูก็ดูออกเหมือนเราจะไปบอกกันว่ายังไงอ่ะคือคือเขาบอกว่าแค่สาธุก็ได้บุญ ่ตัวเนี่ยาูว่าถ้ายิ่งสาุนั่นะคือไอ้ทางเนี่ยมันเป็นทางัคนออกจากมรดกทำไงล่ะไอคนนี้เขาอยากให้ทำเขาก็ยากอยากทำไงคนจะคนจะทำเนาะอืม ก็เหมือนอย่างคัมภีร์อะไรอะไรที่เป็นของแปลกเกจิอาจารย์ท่านเขียนเอาไว้ช่วยกัน พิมพ์ช่วยกันส่งต่อคุยช่วยกันนุ่นคุยกันนี้จะป้องกันไม่ให้พ่อตกนรก แม่ ไม่ตกนรกตัวเอง ไม่ตกนรกจะร่ำจะรวยจะนุ่นจะดีเพราะว่าไปเราชาวพุทธมีปัญญา วิจารวิจัยวิจารได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องแปลกๆคนก็ชอบอิ่มกัน เออเขามีอะไร ก็ไม่พ้นที่จะไปดู ก็เหมือนอย่างอย่างนี้ ที่อาจารย์วันดีว่าเนี่ย รู้ว่าเรื่องอย่างนี้อยู่ ก็ไม่พ้นที่จะมาวิจัยเรื่องเหล่านี้อีกมาวิจารณ์เรื่องเหล่านี้อีกมันจะเฉยไม่ได้ มันเป็นวิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้นแต่ก็อย่าให้ถึงไปต่อกรอย่าไปต่อว่ากัน นอกจากครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นปราท่านเป็นบัณฑิต ท่านมาพูด มาชี้แจงมาแยกแยะ มาอะไรต่ออะไรให้เข้าใจ เป็นอีกชั้นหนึ่งเป็นอีกระดับหนึ่งก็เหมือนอย่างท่านอวยพรให้อายุวันนะสุขะภาละ มีเงินไหนนองมีทองไหลมาเต็มกระเป๋าอึงตึงอย่างเงี้ย พวกเราคิดว่ามันจะได้มันจะได้มันจะได้มันจะได้ แท้ที่จริงมันก็คือคือแค่ตั้งเป้าเอาไว้ เราต้องการอย่างนี้ผลอย่างนี้ แต่คุณต้องมันขยันเดินเข้าไปขยันทำเข้าไปให้มันได้ผลตามนี้ถ้าคุณไม่เดินมันก็เท่าเดิม เปิดเท่าไหร่มันจะอึงตึงมันไม่ตึงหรอก ถ้าเราไม่ทำจะเอาอะไรมาลง ผลใดๆประสิทธิจากเหตุไม่มี เหตุใดๆจะประสิทธิจากผลไม่มี เหตุมีเหตุต้องมีผล มีผลต้องมีเหตุ นอกเหตุเหนือผล นอกเหตุเหนือผลเราว่าเอาเอง ตัวองค์ท่านเอง ท่านก็มีเหตุมีผลของท่าน เหมือนอย่างพุทธวิสัยเนี่ยวิสัยของพระพุทธเจ้า ท่านรู้ดีหมด คืออะไรเป็นอะไรท่านรู้ดีหมดฌานนวิสัยผู้มีความสงบจิตของผู้มีความสงบเราไปจังรู้ได้ยากความเป็นไปของกรรมเรารู้ไม่ได้ เพราะเรามันตีบตันไม่มีสติไม่มีปัญญา กรรมวิบาก ความวิจิตพิสดารของโลก ความเกิดมาของโลกความตั้งอยู่ของโลก ความแตกทลายของโลกอะไรต่ออะไรเนี่ย เราไปทำความสงสัยไปเถียงกันทะเลาะกัน ไม่มีหยุดจบไม่มีที่จบ แต่ทุกอย่างมันมีเหตุมีผลทั้งนั้น สิ่งไม่มีเหตุไม่มีผลแม้หนึ่งเดียวก็ไม่มี ไม่มี บางทีมันก็เป็นคำสำนวนเหมือนกันนะ เออ นอกเหตุเหนือผลนะเราเคยได้ยินกันไหมนอกเหตุเหนือผล สิ่งที่นอกเหตุมันมีที่ไหนไม่มี สิ่งที่เหนือผลจะมีที่ไหนไม่มี แม้แต่สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิที่จะมาถึงพระพุทธเจ้าภายในระยะ ไม่กี่วันนะสมบัติเหล่านั้นเท่ากับปลายเล็บของพระองค์เท่านั้นน่ะ ที่พระองค์ทำมาสร้างบุญญาบารมีมากมายมหาศาลยิ่งกว่านั้น จะไปอัศจรรย์อะไรพระองค์จะอัศจรรย์อะไร แต่มาเทียบกับหัวใจของพวกเราไม่ได้ หัวใจของเราไม่ใช่หัวใจท่าน ท่านให้ลูก ท่านให้เมียสมัยเป็นพระเวสสันดรทำได้หมด เสียสละได้หมด เสียสละได้แม้กระทั่งชีวิต ขอให้ได้ความรู้อันนี้ตายก็ช่างเถอะ เอาชีวิตนี้บูชา ขอให้ได้ อันนี้ขอให้ได้อันนี้ เราเสียสละได้ไหม แม้แต่อวัยวะเราก็ไม่กล้าเสียสละอวัยวะก็ไม่กล้าเสียสละ ท่านกล้าเสียสละแม้กระทั่งชีวิต ไม่ใช่เสียสละแค่ชีวิตเดียว เสียสละมาจนนับไม่ถ้วนพุทธเจ้าของเรา ขอให้ได้ธรรมะ ขอให้ได้ช่องทางขอให้ได้วิธีปฏิบัติ ขอให้พ้นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้ามาคิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่พวกเราไม่เคยคิดเลย พวกเราก็เห็นแต่เรื่องต้องเรียนหนังสือหิวกิน หลับนอนง่วงก่อนนอน ดูหนังสือเที่ยวสนุกบ้างอะไรบ้าง อาจินกรรมของเราก็มีอยู่แค่นี้โอกาสที่เราจะละเอียดทรงจิตใจละเอียดเห็นโทษของความเป็นอยู่ มันไม่เห็นมันไม่มีอะไรมาปลุกกระตุ้นเร้าจิตของเรา ให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจ ให้มีความสนอกสนใจเรื่องเหล่านี้ แต่ทุกคนเนี่ยมีบุญมีบารมีเนี่ย อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนี่เขามีบุญเขามีบารมีทั้งนั้นเลยปรับปัชชาบารมีมีด้วยกันทั้งนั้นอ่ะนี่บวชเนนมาคนละคนละกี่ปีแล้วเนี่ย กี่ครั้งแล้ว เนี่ย ถามดูที่ฮะกี่ครั้งแล้ว ครั้งเดียว เนี่ย กี่ครั้ง นี่สองครั้งนี่ เนี่ยเห็นไหมก็มีบุญบารมีมาด้วยกันทั้งนั้นแหละ เขาบวชมาด้วยกันทั้งนั้นเลยการบวชก็คือเอามือมาจุ่มดูธรรมะ มาจุ่มดูน้ำ อ่านน้ำธรรมของพระพุทธเจ้า จุ่มลงไปยังไม่ซึมถึงมือเลย ยกเงินแล้ว จุ่มนานหน่อย กำลังละลายยกออกมาทั้งแฉะไม่กล้าเสียสละความสุข ไม่กล้าหมอบกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าเราก็ได้แค่นั้นแหละ ได้แค่อุปนิสัยปัจจัย มันไม่เป็นการสิ้นสุดสลับคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้ คนนี้จะเอาแค่นี้ก็ตามแต่เราจะเอาอีก เราจะเอาอีก เราจะบวชพระอีก เราจะบวชท่านนั้นปี เราจะบวชท่านนี้ปี ออกมาแล้วเราจะศึกษาธรรมเราจะปฏิบัติธรรม เราจะตั้งใจอัดมันไม่สิ้นสุดสลับใคร เพราะฉะนั้นเรื่องบุญญาบารมีในหัวใจเนี่ยเราดูถูกกันไม่ได้ อย่าดูถูกกันเราต้องส่งเสริมกัน ลูกหลานอยากบวชเราต้องส่งเสริม เพราะเขามีบุญเขามีบุญเขามีบารมี บางคนเนี่ยคิดถึง มันก็หนีแล้วหนีพ่อหนีแม่ไปแล้วบางคนเนี่ยกลัวพ่อแม่จะมาบวชพ่ออยากบวชแม่ อยากบวชโอ้ยรีบพาเขาไปเถอะ ไปวัดไหนลูกไปวัดไหนไปวัดไหน อาจารย์องค์ไหน รีบพาเขาไปเลย อย่าไปขวางบารมีเขา เราฟังอาจารย์เราฟังอาจารย์จิรวัตรท่านพูด ก็ฝังใจดีเหมือนกันนะอาจารย์จิรวัตรท่านบอกท่านบวชท่านท่านบวชท่านก็ไม่อยากบวชแต่ท่านฟังพ่อฟังแม่ท่านก็เลยบวช เพราะเพราะบวชไปแล้วไม่อยากซึกที่นี่พ่อแม่อย่าให้ซึก เอ๊มันคิดไม่ถูกนี่นะไอตอนบวชเขาก็ไม่อยากบวชเขาไปบังคับให้เขาบวชพอบวชมาแล้วเขาไม่อยากศึก ก็มาบังคับให้เขาศึกเอ๊มันไม่เป็นธรรมนะพ่อแม่เป็นอยู่หมัดเลยนะ นี่เราเพิ่งเราเพิ่งได้ฟังเมื่องานยกยอดเจดีเมื่อเนี่ยเนี่ย ไม่ไม่กี่เดือนเนี่ยที่ภูเก็ต เออมันก็ฟังใจดีเอ้พ่อแม่กลัว มันไม่เป็นธรรมนะ ตอนบวชเขาก็ไม่อยากบวชบวชมาแล้วเขาไม่อยากศึก ก็บังคับให้เขาศึกอีกพ่อแม่กลัวเลยพ่อแม่ไม่กล้าแตะเลย มีอะไรอีกไหมอาจารย์นาทีอยากจะถามคำถามจ้าค่ะอ่าถามมาสกาคือวันนี้ผมตั้งใจฟังมากเลยแล้วก็คิดว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยหนูจะนำไปปฏิบัติทั้งสีทั้งสติทีนี้สิ่งที่หนูรู้ก็คือว่าหนูยังไม่ได้ทุ่มเต็มร้อย อืมมันอยากที่หลวงพ่อพูดอืม ได้อย่างไรบ้างได้ ได้ทั้งทั้งที่เราทำงานอยู่นี่แหละ ได้ทั้งทั้งที่เราเรียนหนังสืออยู่นี่แหละ ถ้าหากเราเข้าใจเจริญหลักมหาสติปัฏฐาน ทำอะไรก็อยู่กับอันนั้น จับขวดก็อยู่กับจับขวด เปิดขวดก็อยู่กับเปิดขวดกรอกปากก็อยู่กับกรอกปากไม่ใช่มือกิริยากายทำอย่างหนึ่งจิตคิดเรื่องอีกอย่างหนึ่ง เราทำรายงานเราทำอะไรต่ออะไร เราสอนหนังสือเราอะไรต่ออะไร เราอยู่กับเรื่องเดียวพอจบเรื่องเดียวเราก็แวบเข้ามา มันอยู่ด้วยกันเนี่ย กวาดบ้าน ถูเรือน กวาด ก็อยู่กับกวาด ไม่ใช่กวาดไปจิตคิดล่องลอยไป มันจะไปวางแผนนู้นวางแผนนี้ ใจคิดไปอย่างอื่นมือทำอย่างอื่น เจริญสติเขาต้องเจริญแบบนี้ เดินไปถ้าไม่มีอะไรเรื่องอย่างอื่นก็อยู่กับเดินมันอยู่ได้มันทำได้ ยืนก็อยู่ก็ยืน นั่งก็อยู่ก็นั่งนอนก็อยู่ก็นอน ดื่มก็อยู่ก็ดื่มทำอาหารก็อยู่กับทำอาหาร ล้างถ้วยล้างจาน อยู่กับล้างถ้วยล้างจานดูแลทำอะไรก็ตาม ให้อยู่สองกับเรื่องนั้น ๆ เท่านั้นไม่ให้ใจล่องลอยไปยุ่งกับเรื่องอื่น นี่คือการเจริญสติพอจบงานนั้นปั๊บย้อนมาปุ๊บ มาสตินี้พุทธเจ้าท่านก็สอนให้คารวะเนี่ย เพราะคารวะเขาชอบอ้างว่าเขาไม่มีเวลากิจพระหุกิจยามาอย่างภูกรณียา เป็นผู้มีภาระมาก เป็นผู้มีกิจมาก นี่พุทธเจ้าเอานี่มาใส่เลย สติปัฏฐานเจริญสติทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอน ท่านเอายอดของธรรมมาสอนเราเลยนะ ยอดของสมถะยอดของวิปัสสนา ก็คือสติธรรมสัมปชัญญะธรรม แต่ต้องรู้จักวิธีการเจริญ เจริญเพื่อปลุกสติ เอาสติมาปลุกจิตของเราให้ตื่นรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเนี่ย ตัวนี้สำคัญที่สุดวิธีการปฏิบัติและก็หน้างานตรงนี้หน้างานสติมันกำกับที่จิตของเรา สติของเราตื่นโร่อยู่ มันเด่นโร่ชัดสว่างอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียว อารมณ์อื่นแทรกไม่ได้ ตัณหามันแทรกเข้ามาไม่ได้ ตัณหามันแลบแลบแลบแลบคอยจะมาแทรกนะตัณหาคือความอยาก ยิ่งเรา ไม่รู้จักอุบายวิธีของของตัณหาด้วยแล้วนะครับเป็นเหยื่อเข้ามันทั้งหมดแหละมันมาวิธีไหนก็เชื่อมันวิธีไหนก็เชื่อมันวิธีไหนก็เชื่อมัน ไม่รู้จักอุบายของธรรมไม่รู้จักวิธีการของธรรม และไม่รู้จักธรรมะเอาธรรมะมากำกับด้วยแล้ว เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด เราไปเจริญตามหลักมหาสติปัฏฐานเราเจริญได้ ทั้งยืนทั้งเดิน ทั้งนั่ง ทั้งนอน ไม่ไม่ไม่พิจารณาอย่างอื่นก็ดูจุกเวทนาดูทุกขเวทนา แล้วก็มาพิจารณามาที่จิต เป็นจิตตานุปัสสนาดูจิตก็คือดูดูอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิต ดูอารมณ์อะไรบ้างที่มันโผล่เข้ามาที่จิตของเรา มันโผล่มาเท่าไหร่ มันอยู่ยังไง มันปรุงยังไง มันดับไปยังไง มันไม่ได้ยืดเยื้อเพียงแต่เรารู้ปั๊บมันก็ดับ เรารู้ปั๊บมันก็ดับ นี่คือวิธีปฏิบัติท่ามกลางเวลาที่เราทำงาน เราสามารถทำได้ ถ้าหากเรามีเวลาเป็นอิสระ เราก็ไปตั้งอกตั้งใจทำให้เต็มที่ เราจะนั่งก็ตั้งใจทำให้เต็มที่ ให้สงบให้เต็มที่ ตั้งใจจะพิจารณาก็ตั้งใจพิจารณาให้เต็มที่ ไม่เสียท่าเสียทีไม่เสียประโยชน์ แต่ต้องสำรวมระมัดระวังเป็นอันดับหนึ่ง ความอดความทนต่อมาเป็นอันดับสอง ความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายาม หนุนเข้ามาหนุนเข้ามาหนุนเข้ามาทำยังไงผลเหล่านี้จะจะปรากฏในหัวใจของเรา อันนี้สำคัญที่สุด และกสิ่งภาวะแวดล้อมเนี่ยก็ต้องรู้จัก จัดสรรหาเอาเองก็แล้วกัน ถ้าหากจัดไม่ได้ภาวะแวดล้อมของเราได้แค่นั้นแหละจอเจแออัดอยู่แค่นั้นแล้วเราก็ปรับเอาตามนั้นแหละปรับเอาตามสภาพ สันโดษตามที่มันพอจะได้นั่นแหละถ้าเพื่อเราอยู่ในวัดน่ะตามวัดป่าวัดเขาเนี่ยโอ้ตรงนี้วุ่นวายเราก็นุ่นไปภาวนากติไกลๆนั่นภาวนาตรงนู้นภาวนาตรงนี้สะดวกสบายเราก็ทำไปได้ แต่ถ้าหากไม่มีเราก็ปรับเอาตามสภาพ ขออย่างเดียวขอให้มีความอุตสาห์พยายาม ความขยันหมั่นเพียรเกิดประโยชน์ใช้ได้ อืมไปเจริญให้ดีนะทำกรรมวิบากทำกรรมวิบากทำคืออะไร พุทโธพุทโธ พุทโธพุทโธ ในในขณะที่เราทำต่อเนื่องนะมันกินเป็นกิริยาของกรรม ผลรายได้มันจะเป็นเรื่องของธรรมทั้งหมด ทำกรรมวิบาก ทำกรรมวิบาก กรรมะแปลว่ากระทำการกระทำทำทำทอมอมอธรรมะทำกรรมกรรมคือการกระทำในเมื่อมีการกระทำแล้วมันคือการสร้างเหตุ ผลมันจะต้องมีเขาเรียกว่าวิบาก วิบากก็คือผลของกรรมแต่ถ้าหากเราไม่ทำเราไม่เอาธรรมธรรมกิเลสมันจะทำ มันทำโดยอัตโนมัติของมัน กิเลสกรรมวิบาก กิเลสกรรมวิบาก ที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยมันก็พันหัวใจของเราอยู่อย่างนั้นแหละไม่จบ อืม